Innocent Bibonimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma ngo afashe mvuge mushobore kunyumva amakuru tubashikiriza kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu mirongo ibiri n'umunani ni ibipimo byo ku munsi wa mbere vyerekana ko basanze banduye mugera wa korona mu gisagara cya bujumbura ni ku amajana mirongo itandatu amajana atandatu na mirongo irindwi bapimwe mu bibanza bitatu byateguwe hamwe n'abari mu bitaro bitandukanye mu gisagara cya bujumbura nyine umugwi w'igihugu wigenga utegura amatora seni uributsa biyamamariza ikibanza cy'abakenguza amateka kubikora bubahiriza amategeko n'ayabitoza mu kibanza cy'abajenama b'imitumba ngo ntibarindire kwiyamamaza kuko itegeko ribarekurira ribibarekurira ritarasohoka turanababwira muri ano makuru n'ingene abo batogwa abarimye nabo bahamagarirwa kuri ha avance y'ifumbire bazokoresha mu irima ry'agatasi kimirije kuva ku munsi wa mbere uza ico kigogwa kikazoshika itariki zibiri z'ukwezi k'umunani nayo mu mvugire iremeshe kuri uwa gatatu umuhinga mu gukinga matati atuyagira ibijyanye n'imvugo idasuzuguza abandi bantu mukanya kanya n'ido nido ry'anamakuru isanganiro iragiduhuza dasuye kubaramutsa ndabaha ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tugira duhere ku bijyanye n'igisata cy'amahagara y'abantu mu bantu amajana atandatu na mirongo irindwi bapimwe umugera wa covid cumi n'icyenda mu gisagara cya bujumbura ku munsi wa mbere w'inondwi mirongo ibiri n'umunani nibo basanze bafise uwo mugera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko abantu amajana atandatu na mirongo ine bapimwe mu bibanza bitatu byashizweho na mirongo itatu ngo bakaba bapimwe bari mu bitaro bitandukanye vya leta nivyo bikorera utwabo ni kimwe mu no ku rutonde rw'ibyibwezwa n'inama yakoranye kuri uyu wa gatatu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nabwo buhanura abarundi gusonesha ubufukamunwa mu mpuzu zikozwe mu ipampa muganga atagende kumana asigura ko ubwo bufukamunwa bushobora gukoreshwa iminsi yose gatuma wewe ukambaye utanduza abandi udashobora gukorera ku yundi hakaba agapfukamunwa twita udufurare tujya natwo turafasha kugabanya uruherekane bw'indwara mugabo ntigafasha cyane gusumba ka aye nabuze masike shijikare kuko iyo uhemye urashobora kubona ko impemu zidasohoka zisohoka buke buke ukuntu utabibona mugabo umuntu arahembwa hakaba n'ayandi udupfukamunwa two kwa muganga two two bita resipirateri mu bisanzwe izi masike dusanzwe dufise zirakora amasaha atandatu cyangwa amasaha umunani vana hanyuma umuntu agaca agahindura ariko nko ku benegihugu hariho amamasike bashobora kwikorera basanzwe bashona impunzu mushikiranganje itadende kumana ari kuri mikro ya mugenzi wacu Ivete niji imbere tuve mu gisata c'amagara y'abantu tuje muri politike abakandida bari kubiyamamariza amatora abakenguza amateka ategekanijwe kuwa 200 ku kwezi bahamagariwe kubahiriza amategeko hagenga ico gikogwa aho kamona kurongo umugwi w'igihugu wigenga hojeje gutegura amatora seni Pierre Claver Kazise yabishikije kuri wa gatatu hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ubu tugeze mu gihe cyo kwiyamamaza bariko bariyamamaza kuva ku rya mirongo ibiri n'indwi ruheshi bakazoshikana ku itariki ya cumi n'indwi ku kwezi kwa mukakaro ni rero n'umunsi wa cumi na rimwe eh, bari mu kwiyamamaza kandi twabamenyesha yuko abari ko bariyamamaza ari aba bakurikira hariho abo mu mugambwe SNDFDD mirongo itatu na batandatu ni kuvuga babiri babiri ku ntara mugabo umwe wese arafise eh, abasubirizi batatu hanyuma akaba abo mu mugambwe CNL ni mirongo itatu na batandatu nyene ni ukuvuga babiri babiri ku ntara eh, nabo nyene umwe wese akaba afise abasubirizi batatu mu mugambwe y'iprona eh, hari icumi na batandatu bariko mu ntara umunani eh, nabo nyene umwe wese akaba afise abasubirizi batatu mu mugambwe ya PDR hari abiyamamaza babiri mu ntara ya Bujumbura Meri kandi umwe wese akagira abasubirizi batatu hakaba n'umugambwe Sangwe PDR uri kuriyamamaza mu ntara ya Karusi ni babiri nyene bafise abasubirizi batatu hariho n'uwigenga umwe mu ntara ya bururi eh, mu gutora abakenguzamateka abarundi dutuma abo twatoye mu nama z'amakomine abo rero abajenama komine nibo bazotora bamwe bose batoreye mu ntara yabo ni ukuvuga rero muri kino gihe cyo kwiyamamaza baza gukoranya amanama mu ntara aho bagomba kwitoza kugira basigurire neza imigambi abo baje inama b'amakomine hanyuma babahamagarire kuzobatora uko kwiyamamaza guhera isaha cumi na zibiri mu gitondo gushika isaha cumi na zibiri ku mugoroba kuko kwiyamamaza bagukoresha bari kubavuga nk'amajambo cyangwa se bakavuga imigambi imigambi yabo bakagirisha amanama bashobora kumanika ibyapa ni kujya nyine ku yandi matora mugabo rero bategerezwa kwigengesera kuko ku kwiyamamaza bitezwa kubahiriza umutekano n'amategeko na cyane cyane mu gukoresha amanama bakabanza bakabwira intwaro ibegereye hariya muri komine nayo abifuza kwitoza amatora y'abajenama b'imitumba bamaze gutangura kwiyamamariza amatora uwarongoye seni abahamagarira guhagarika imyiyamamazo yabo bakarindira itegeko rihamagaza amatora y'imitumba n'amakaritiye n'ubunyene Pierre Claver Kazisi ubu ku nteguro bariko baramarira kwiyandikisha byandikisha migwi yigenga ijejwe eh, gutunganya amatora mu makomine mu minsi iza naho iyo migwi izokorana yihweze neza ko abo bashaka kwitoza bakwije ibisabwa kugira ngo babemerere baze bitoze mugabo rero turamaze kumva yuko hariho bamwe bamwe ngo batanguye kwiyamamaza twagira tubasabe n'ukuri bahagarike ivyo bamanitse babimanure kuko inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba canke quartier igizwe n'abantu batanu bagatogwa n'abanyagihugu bose bo muri ako gace nkuko biri mu itegeko rigenga amatora hamwe n'ibwirizwa riraba uko amakomine atwagwa abo bahanuzi ntibitoza baciye ku ntonde z'imigambwe bitoza ku gatwe kabo witoza kuba umuhanuzi wo ku mutumba abwirizwa kandi kuba ari umuntu atagasembwa bamubona ko mu kibano nkuko bitegekanywa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri itegeko rigenga amatora ibindi biraba abahanuzi tubibaze rinibere n'ibigira iruhande yo kuba atagasembwa afise mu kibano uwitoza mu kibanza c'ubugize inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba canke karitiye ategerezwa kuba ari umurundi aba ku mutumba canke karitiye yitoreza ko ategerezwa kandi kuba ari ku rutonde rw'abatora canke afise ikarata yitora ingingo y'ijana na mirongo indwi n'indwi y'itegeko rigenga amatora irerekana ko hatangazwa batanu batowe abaronse amajwi menshi gusumba abandi mu gihe hari abafise amajwi angana ni ufise imyaka myinshi acaduzwa mu kibanda cy’umuhanuzi wo ku mutumba canke karitiye ariko ni mu gihe basangiye ibitsina ataruko naho umukandida w'igitsina giserukiwe buhoro acatogwa, atorwa uwuronse amajwi asumba y'abandi rero aca umukuru w'umutumba canke karitiye abagize inama mpanuzwa Jambo yo ku mutumba canke karitiye batorerwa ikiringo c'imyaka itanu yamara ikiringo cabo gishobora kurangira mu gihe bashengeye batanze imihoho canke bakoze amakosa akomeye atuma bakugwa ariko inama mpanuzwa jambo ya komine ibanja kugira ico bivuze ko nkuko biri mu ngingo y'ijana mirongo indwi n'icenda y'iteko rigenga amatora mu vyo bagize inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba canke karitiye bajejwe nkuko ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya ni ukuzuriza aho muri karitiye canke ku mutumba kubumvikanisha kubanywanisha hamwe no gutorera umuti amatati yadutse mu kibano iyo nama ku izina ry'abanyagihugu irakurikirana itunganywa ry'umutumba canke karitiye umukuru w'umutumba canke karitiye co kimwe n'abandi bahanuzi bo ku mutumba canke karitiye bahabwa agashiro kabute kavuye mu kigega ca komine sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota 37 mu makuru ajanye n'imigenderanire ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko burabeshuza inkuru yaciye ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ikinyamakuru The East, The East African cyo muri Kenya aho cyamenyesha ko ibihugu by'u Burundi na Sudani y'Amajepfo byasabiwe guhagarikwa mu bikorwa by'uwo muryango bivuye ku mvo z'ukutariha intererano yabyo ubwo bunyamabanga buvuga ko butangazwa no kubona ico kinyamakuru cavuze ivyo bihugu bibiri kitavuze ibindi kuko navyo nyene bisanzwe bifise ibirarane vy'intererano bukongera bukavuga ko ibikorwa bitari bike by'uwo muryango byasivye kubera ukudakwiza igitigiri c'ibihugu vyitaba inama Ahmed Mutore ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko burababajwe n'inkuru z'ibinyoma zanditswe ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ikinyamakuru The East African cyo mu gihugu cya Kenya ngo butirengagije intererano y'ico kinyamakuru cubashwe mu guteza imbere umuryango w'ibihugu bya EAC ubwo bunyamabanga itangazo bwashize ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo muryango bwashimye gutanga umuco ku nkuru zaciye muri ico kinyamakuru aho cyanditse ko abakozi b'inama nshingamateka eka n'abashingamateka b'uwo muryango aheze igihe bataronswa agashahara kabo ari naco gituma gutuma iyo nama nshingamateka yasavye uguhagarikwa kw'ibihugu by'u Burundi na Sudani y'Amajepfo kumvo z'uko bifise ibirarane by'intererano byiyemeje gutanga ubwo bunyamabanga buremeza ko icimviro c'umushingamateka Adenomar Abdikadir afatiye ku ngingo y'ijana na mirongo itatu na kabiri agace ka kane n'ingingo y'ijana na mirongo ine na gatanu yasabye ko izo ngingo zofatigwaho mu kugira ibihugu bidashoboye gushikana icyo vyiyemeje gutanga bifatigwa ibihano ubwo bunyamabanga bukavuga ko keretse igihugu kimwe ibi ibindi vyose bigize uwo muryango bisanzwe bifise ibirarane mu vy'intererano ari naho butumva igituma ikinyamakuru The East African catoye kwandika ko ibihugu bibiri ari bivyo vyasabiwe guhagarikwa muri uwo muryango ukwiga amahera azokoreshwa n'uwo muryango mu mwaka uza wa 2021 vyari kuba mu ntango y'ukwezi kwa gatatu inama nshikiranganje nayo yokwemeje ayo mafaranga mu kwezi kwa kane ivyo bikorwa bikaba vyasivye kubera igihugu ca Sudani y'amajepfo cabisavye kubera igikorwa carimwo co gushiraho leta mfata kibanza ihurikiyemo bamwe bose itegeko rigenga umuryango wa EAC rikaba rivuga ko ibitigira ijana ku ijana by'ibihugu bitegerezwa gukwira kugira itegeko ritogwe mu kwezi kwa kane uburundi nabwo bukaba bwandikiye ubunyamabanga bukuru bwa EAC bumenyesha ko butazokwitaba inama zo kuwa 2021 ndamukiza gushika kuwa 2025 rusama kumvo zo gutegura no gutunganya amatora nayo impfu umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umushikiranganje w'imigenderanire ya EAC muri Sudani y'Amajepfo bikaba byatumye ibikorwa bihagarara mu ntumbero yo kugara kugandarira izo ndongozi zitabye imana ikindi gitangaza ubwo bunyamabanga bw'umuryango wa EAC nuko ikinyamakuru Best African cashikirije ko uguteba kukwiga itegeko rigenga amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza byoba byavuye kukutumvikana kuri hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ubwo bunyamabanga bukabona ko ivyo ari bihuha n'ububeshi bukabije kubera ko inama nshingamateka mu nama yayo yari yayikoranije ataho bigeze bashikiriza iciyumviro nk'ico ubwo bunyamabanga bukaba burangiza busaba ko ico kinyamakuru cobeshuza inkuru z'ibinyoma cashikirije urakoze Armel motore makuru ajanye n'uburimye naho kuri amahera ya avance y'ifumbire izokoreshwa ku gatasi k'umwaka uza bizotangura kuva ku munsi wa mbere hazuba ari itariki 13 kwezi kw'indwi kugeza itariki z'ukwezi kumunanu uno mwaka biri mu itangazo ryasohowe kuri uno wa gatatu n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ubwo bushikiranganje busaba bushimitse abajejwe intwaro guhimiriza abarimyi n'abari mu makoperative yo ku mitumba gutanga kariyo avance kugira ngo bazoshobore kuronswa imifuko bifuza ifumbire n'ishwagara yo mu mirima bakanamenyesha ko kuriha bibera ku maposita na kopeke zegereye abarimyi canke ku buryo bwa Lumikash tubandanirize ano makuru mu ntara ya Kirundo aho abanyagihugu bo muri Komini ya Bwambarangwe basaba abatware bagiye kubaserukira batowe n'abanyagihugu ku mugambi w'ibarabara rya kaburimbo Kirundo mu kenke Kobero bemerewe ku ntwaro zahahora kutosubira inyuma ngo birabagora kwiyunguruza kuko mu kuja ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ku birometero birenga mirongo ine bisaba ko bazinduka hagati y'isaha cumi na cumi n'imwe z'agatondo kandi ku mafaranga menshi n'inkuru tubaza abahamusafari komine ya bwambarangwe niyo yonyine iri ku birometero vyinshi uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo ugereranije n'ayandi makomine agize iyo ntara iyo komine ikaba iri ku birometero mirongo ine na bitandatu uvuye ku mugwa mukuru wa kirundo kandi imbere yo gushikayo bisaba guca muri komine ya busoni ikomine ya mbere mu bwaguke mu makomine indwi agize iyo ntara iyo komine kandi ihana urubibe na komine butihinda iri mu ntara ya muyinga mbere abanyagihugu baho bakora urudandazwa bakaba bagenda urugendo rungana n'ibirometero hafi mirongo itatu kugira bashike ikobero ku mupaka uburundi buhana na tanzania bamwe mu banyagihugu bavuganye na radiyo isanganiro cyo kimwe na musitanteri w'iyo komine n'ingabiye febroniya basaba indongozi nshasha z'igihugu cyo kimwe n'abatowe n'abanyagihugu ngo bafashe mu ishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'ibarabara rya kaburimbo bemerewe rizova mu kirundo rigaca muri komine ya busoni gushika ibwambarangwe mbere igaserukira ikobero muri komine ya butihinda ku mupaka Burundi buhana na Tanzania ibyo kandi byo korohereza abadandaza kuko abahora baja mu gihugu cya Tanzania bavuye mu kirundo bategerezwa gusubiza ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga urugendo rwikuvyemwo kabiri ugereranije naho wosubiza muri komine ya Bwambarangwe sabo gusa n'abashaka kwiyunguruza bava muri Bwambarangwe baja ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ngo bategera imodoka z'abadandaza bagiye kurangurira ingozi canke ibujumbura nayo itike ikaba ibarizwa hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 17 kugenda no kugaruka ngo icyo kibazo kandi ngo si ubwa mbere bagishikirije bagasaba ko cyoza imbere mu migambi leta yorangurira intara ya kirundo mu kirundo aburamu safari kuri radiyo isanganiro vuga imvugo iremesha yo kuri uyu wa gatatu ni imvugo iha agaciro abandi imvugo idasuzuguza abandi bantu muri bucanandi y'imvugo iremesha y'uno munsi rero disimasi ndayikengurukiye umuhinga mu gukinga amatati no kuyatorera umuti bidaciye mu ngimba asigura ku iyo mvugo ifasha mu gukomeza no gutsimbataza amahoro mu kibano Idonido na oba niyo nkuru imvugo iha abandi ni igihushanyo cy'imvugo ikura ubuntu abantu mu gihe iyi mvugo ituma umuntu adafatwa nk'umuntu akwiriye bivanye n'uko aba n'abandi umugwi cyangwa ibyiyumviro imvugo ihesha agaciro yo irahuza abantu Dismas ndayikengurukiye aravuga akamaro ko gukoresha imvugo iha abandi akenshi abantu bakoresha iyo mvugo ihagacira abandi ntibita amazina y'ibikoko abandi bantu ngo ni uko badasangiye ibyiyumviro cyangwa ibyizerwa cyangwa umugwi rero n'abantu bamaze gutahura ko basangiye ubu muntu n'abandi bantu muri abo bantu haba harimo abo basangiye ibyiyumviro n'abo batabisangiye baratahura ko twese hamwe tugize umuryango w'abantu imvugo itesha agaciro ubundi muntu ngo akenshi isikana ku mabi y'ikivunga burya iyo umuntu asuzuguwe agafatwa nk'uko umengo si umuntu akitwa amazina y'ibikoko canke amazina y'ibintu bigayitse bica byorohera abantu bamwe bamwe kumugirira nabi mbere niyo bishyitse agahohoterwa bituma hari abantu batamugirira impuhwe kuko aba yacitse nk'igikoko ntaba akiri umuntu rero nk'uko twabibonye mu bihugu byabayemo amabi y'agahomerabunwa nk'ihonyabwoko turabonye yuko abagira ihonyabwoko babanje kwita kwitwa amazina y'ibikoko aha notanga akarorero nko mu gihugu cy'ubudagi ku ihonyabwoko ryakorewe abayahudi bari babanje kubita amazina y'ibikoko atandukanye nk'imbeba ni ukuvuga imbeba n'igikoko e, cyangwa n'abantu cyitwa kenshi urumva umuntu yamaze kwitwa imbeba biroroha cyane rwose kumugirira nabi uwo muhinga mu gukinga amatati ko gihagararo cy'utanga ubutumwa bifise ingaruka mu buryo buca nk'iburiya hari abantu iyo bakoresheje imvugo iha abandi bigira inkomezi kurusha abandi bantu nk'akarorero ahantu hose habaye n'ihonyabwoko kenshi na kenshi abarongozi nibo batangura bakoresha imvugo zicyoza abandi bigatuma ababayoboka bumva ko bahawe impigi mu gukorera inabi abo badasangiye ibyiyumviro rero byumvikana ko abo barongozi iyo bakoresheje imvugo iha agaciro abandi bituma ababayoboka cyangwa abari mu migwi barimo bumva ko nabo nyine bakwiye kwisunga iyo mvugo iba itangwa n'umurongozi kubera mu kirundi turavuga duti umwera uva ibukuru ugakwira hose mu bihe by'amahiganwa ya politiki cyangwa n'ayandi uwo muhinga ahanura ko uwo mutabona kumwe ibintu utamufata nk'aho atari umuntu arakoze oba niyo nkuru imvugire iremesha n'icisozera amakuru tuba twabateguriye kuri uno mutaga nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye shimire na Innocent Imana yari mu buhinga bw'ivyuma mwese ndabifurije kugira umutaga mwiza